Nga vini? Nga vini? Ma jak Basel ka. Nga Bazeli. Nga Bazeli. Basel yu nai prathet Switzerland. Bazeli ndodhet në Zvicër. Bazeli ndodhet në Zvicër. Dhe peisazhi më pëlqen shumë. Kun tamngan arai kah? Çfarë profesioni keni? Çfarë profesioni keni? Di chan pen nak ple. Jam përkthyes. Jam përkthyes. Di chan ple nang sy.